Urriak malau gaur astelena da eta hau berrion albistegia duzue Berrioza irratiaren albiste emankizuna ze berri dakarzki guzu xabi. Aste azken honetan egingo den itzaldiarekin martza hartuko diote kurtsuari berriozarko Ateneoak. Aspektos y retos del proceso de paz. Orixe Berriozarko Ateneoak prestatu duten lehenengo hitzaldiaren izenburua Lokarriko Ana Elbira izango da iztun aste azken honetan, kulturgunean narratxeldeko zazpitan egingo den hitzaldian Euskal Herriak bizi bake prozesua zariko da Ana Elbira. Fikbek aukeraturik ditu dagoeneko edizio honetan proiektatuko diren labur metraiak. Jaialdean proiektatuko diren labur aukeratzea hilabete luzeko lana izan da feedbacko kideentzat asko eta asko ziren aurkeztutako labur Aukeratuak hurriaren hogeita irutik hogeita seira berrio zarko auditoriuman ospatuko den jaialdian ikusgai izango ditugu jaialdiko programa iru ubebikoitz.fizbe.com horri kontsultatu daiteke jaialdia zaparte Ricardo Feliu soziologoaren eskuko izango den tailer bat antolatu du feedback urriaren emezortzi eta emeretzirako kurtso honek zine dokumentalaren korrentez berriak analizatzea elburu izango du Eta ikus entzunezkoa artearekin jarraituz eh, jaietako argazkilaritza lehiaketako irabazleak ezagutu dira dagoeneko. Elena Irigoi Felicidad lanarekin arantza makirriain para uno y para todos izeneko argazkiarekin patxi pitillas geldi lanarekin Raúl Latorre, Torre nos hacemos Gigantes Obrarekin, eta Oscar González Darandaia gorri urdin argazkiarekin izan dira lehiaketan sari dun Elena Irigoik jaso du sari nagusia Oscar González ez ezik bergazki argazkilari zuzendaritza talde berrio zartarreko kideak dira. Lehiaketan aurkeztutako argazkidanak, gaurtik aurrera, kulturgunean ikusgai izango dira, urriaren hogeita, hogeita sei arte erakusketa mantenduko da. Eguzki plaza elkarteak irratigintza tailerra antolatu du. Eguzki plaza elkartearen komunikazio proiektu komunitarioaren barne, berriozar irratia, herriari irekitzeko asmoz elkarteak irratigintzako tailerra antolatu du. Formakuntza teorikoena urriaren emezortzian egingo da. Entonazioa, temporizazioa eta bestelako gauza teknikoak landuko dira honetan urriaren nemeretzean, goitzean taller praktikoa egingo da. Irratzaio bat egiten ikasi nahi baduzu guk irakatsiko dizugu. Irrati kastaroa eurriaren emezortzi eta emeretzian berriozar irratian. Izen amateko berriozar irratia bildua gmail.com elbidean urriaren amasei arte antolatzailea eguzki plaza elkartea. Ah, anima zaitez. Zerkaiekun alde omen, alpegiala jakik guztian nituen, Eta aurrera goaz eh, kiroletako informazioarekin ja, e, segidan Berriozarko futbol, e, futbol klubeko taldeek jokatukatu, jokatutako partiden emaitzak e, regional taldeak Nafarroko Unibertsitatearen kontra lehiatu zen eta irabazi zuen hiru eta bat. Alaxe eta gazteak aurrera kirol elkartearen aurka lehiatu ziren lehitzako zelaian eta hauek irabazi a taldeko kadeteak eh, txarri aranazen kontra e, lehiatu zen eh, eta irabazi zuten lau eta utz. Eta kadeten taldeak ardoiren aurka jokatu zuen eta sei eta bat galdu egin zuten berri uzartarrak. A taldeak e, aurrena e, bazanen kontran jokatu zuen elizondon eta e, galdu egin zuten e, sei eta bat. Halax eta aurren betaldeak lagun artearen aurka lehiatu intzian hauek berriozarko zelaian eta bi iruren kontra galdu. Bai, e, eta emakumezkoen futbolan e, regional taldeak e, aurora e, kontra jokatu zuen eta 0 eta 8 irabazi zuen berrezarkoak. Eta gizonezkoen sortzeko futbolari dagokionez, taldeak Navarro Bilosladaren aurka jokatutako partida edo leia horretan, irabazi lau eta amar irabazi zuten justuki. Eta sortxiko futbolara B taldeak eh, San Jorgeren kontra, berrezarren jokatu zuten. Eta bost eta amalau galdu zuten berrezartarrak. Alaxi eta Z taldeak lagun artearen aurka jokatutakoan, bat eta bi irabazi zuten berrezartarrak. D taldeak eh, mendillorriren kontra, eh, lezkairun jokatu zuten, eta bat eta bost eh, galdu, eh, irabazi zuten barkatu berrezarkoak. Bueno, eta eguraldiaz mintzatzeko momentua da orain zer dio iragarpenak eh, garazi. Bai, Xabi zerua udei gutxirekin izango dugula, baina arratxean odeiak ugaritu eingo dira. Erdi mailako odeiak eta goi odeiak sortuko dira. Egunaren lehenengo partean mendebaldekoa mendebaldeko haizea nagusi, arratsaldean ipar mendebaldekoa temperaturei dagokionez minimoak gutxi edo nahikoa igoko dira. Maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi goko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datuzen orduetan berrio zarrerratiaren sintonian FMko eun punto sortzian edo orduro interneten eguzkiplaza.neten Eguzkiplaza.neten